Psulla kai anthropos. Psulla de potetini polla enochlei. Kai de psulla bon. Tis eisu aneboa. Hoti panta mu mele kata boskeso. Eike kai maten e me katanaliskon. He de eboa. Houtos sdomen me ecteineis mega garca con u dunama impoiesai. Ho de gelasas pros auten huutos efe. Arti tethnexei cersi su tais idiais. Hapan garca con u micron u de mega ud holos prepei catholu fu enai ho deloi hoti ho kakos u prepei elethenai, can megas ei, can mikros.